الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam počastio nas je da čuvamo svoje namaze počastio nas je da se redovno družimo sa Kur'anom a evo alhamdulillah i redovno sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam molimo njega da nam te njegove blagodati zadrži i sačuva molimo ga da nas počasti da budemo zahvalni pa da time te blagodati sačuva. Salavat salam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Mohamedu njegovoj časnoj porodci, plementima, havima, neka je mir i spas svima onima koji nastoje u svojim životima imati one sadržaje koji će ih svakim uzdahom približiti onom je lijepom susretu sa njihovim gospodarom. Svaki naš uzdah je jedan trenutak za koji smo bliži susretu sa stvrtenjem. Kaže Ulema, ni jedan uzdah neće iz tebe izaći i nijedna kap znoja se neće proliti u poslušnosti Allahu, a da to neće biti sreća za tebe na budućem svijetu. A nijedan uzdah ti se neće otići i nijedna, jedna graška znoja neće poteći u neposlušnosti, a da ista takva neće morati u džehennemu da izađe. Da nas gospoda sačuva da ne budemo oni koji su to zaslužili. Ako nas Allah milošću svojom ne počasti, onda, onda imamo zaista ono zbog čega se trebamo najviše zabrinuti. E, na, na samom početku, kao što smo uobičajali, evo i u ovoj ljetnoj toploj noći, da proučimo do uzvišenom stvortelju za imama Buhariju, u čiju hadijsku zbirku čitamo ili da ga se sjetimo dovom. Ne dajem bi Mi smo došli do 138. hadisa u sahihu, hadijskoj zbirci mama Buhari. Ono što pokušavam stalno da i sebi i vama kažem, to je da je smisao druženja sa hadisom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam postizanje tog jednog obrazca ponašanja koji je toliko prepoznatljiv i toliko čest da ga svi ljudi uvažavaju i poštuju. I spominjao sam i opet ću spomenuti kada je onaj čovjek 30 godina se družio sa imamom Ahmedom koji je znao na desetine hiljada hadisa. Šta više je napisao i sastavio je musned u kojem ima blizu 30 hiljada hadisa Resulullah. Kaže šta si, koliko si hadisa na pamet od imama Ahmeda naučio, kaže nisam naučio ni jedan hadis. kaže šta se radi onda 30 godina uz imama Ahmeda, kaže učio sam kako se ponašati. Hadisi Rasulullah s.a.v. su obrazac ponašanja svakog onog srca, svake one duše koja kaže amen tu billah. Ako kažem vjerujem u gospodara, to podrazumijeva da vjerujem u njegovoga miljenika Muhammeda. Jer je nama mogla doći knjiga bez poslanika, ali nije gospodar je dao i knjigu, dao i poslanika. Tu je jedna stvar koju bih vas zamolio na početku u ovim danima kada bi trebali mi, alhamdulillah, dao dugi dan, pa bi trebali puno dobra da činim. Kaže jedan od ovih ahbaba što sjedi ispred mene da ga sada ne gledam, kaže slabije se skupi hrane, a kaže šta će ljudi možda odvajaju za, za godišnji odmar. Naravno da čovjek će dat, nećeš kupit ništa. Samo sljedeći put kad bilo šta budeš kupovao ili kupovalo. Samo pomisli, onaj novac koji daješ za to, nećeš ga dat dok ne budeš uvjeren ili uvjeđen da ono što uzimaš nije vrijednije od onoga što daješ. E sada, ako je Resulullah s.a.v. rekao Hoćete da vas obavijestim o onome što ugasi srđbu dragog Allaha Kažu što je to Allaho poslanik? Kažu sadak. Normalno da će se onda promijeniti naš odnos. I kaže daj da malo do, do, Ramazana nemamo još dva, tri, koliko imamo još tri puta, tako? Još tri puta imamo da Mubarek mjeseca Ramazana. Daj da malo intenziviramo taj, taj jedan odnos. Šta sam htio kazati? Vezano za bilo kakvu promjenu umetu Muhammeda sallallahu alaihi Jedno od osnovnih pravila jeste da moramo zaista se vratiti onim iskonskim vrijednostima koje je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem usadio Allahovom dozvolom u onu prvu generaciju. Čujete riječ, kaže ima kuranski ajet, to je istina. Kaže to je generacija koja je bila i umrla. O ovim riječima će ljudi reći. Kao mi ćemo sad nešto bolje nego ta generacija koju je Rasulullah odgojio. Kaže, zar nije uzvišeni gospodar u Kur'an Kerimu rekao Tilke umetum kad halet leha ma kesebet. Kaže, to je zajednica umet koji je bio i prošao. Leha ma kesebet njoj pripada ono što su oni uradili, ta zajednica. A vama, olekum ma kesebtu, vama pripada ono što ste vi uradili. Vola tus eluna amma kanu jamelun, vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. Pa čovječe, ovo je kuranski ajet koji ti je smjernica u životu. Prvo, učite da ti u životu nešto uradiš. A da ne da bude moj djedo je hađija. Moja nana je bila bula. Imam tespih od hiljadu zrna. Pa zvoje problem, trebate lupit sa njim. Pa dođeš se, razumije, pazi, taj ajet je čovjeku da razumije da je njegovo ono dobro koje učini. A ne da sruši autoritet prve generacije muslimana. Laha ma kesebet Vama pripada ono što ste vi uradili. I prvi korak, nemoj Allaha ti da pričamo o tuđim pobjedama. Da, da ti, ja ti napravimo jednu malu. Hajmo imaš nekoga koji u Skupi dvojica, vamo ti ište ga posjetiti. Imaš u komšiluku neki problem, pomozi odmah da imaš, vidiš nekoga neposlušan prema roditeljima, posavjetuj ga. To je, to, na to ukazuje ajde. I završetak ajta kanu Nećete vi biti pitan za ono što su oni radili. Kao da ti gospodar kaže čovječe, ti ćeš najprije biti pitan za sebi. Ja sam danas čitav dan na pamet odjekuju mi riječ Hazreti Omer. Da je, kaže, ovca na obali rijeke Eufrat posrnula zato što mi muslimani nismo put kako treba napraviti ja bih sebe kao halifa muslimana osjećao, ja bih se osjećao odgovorno. Danas ne hajvani da stradaju, stradaju insani. Ja se stvarno pitam kako onda mi možemo, oni koji od, nas imaju emanet, utcaja, vlast, poziciju, kako možete Allah vam drago spavati? I još onda kazat ne, ne, to je jedan, jedna zajednica koja je prošla ne tako mi drago gospodara. Model koji su ostavili je model da se ja pita, pa čovječe, dođem u nemuslimansku zemlju će žive kaže imam ogroman problem. Zna nam se nekada des da se naša muslimanka uda za nemuslimana. i zna se des da naš mladić musliman, naš musliman ode u drogu, ode u alkohol. Pa kako da ja ne osjećam, da, da a u najmanju ruku, možda je hak tog insana na meni. Možda, da sam popio kavu sa njim, možda ne bi utočio. Da si porazgovarala sa njom, možda bi shvatila. Da ne vrijeđa svoga gospodara svojim postupcima. Jer svako naše djelo, zapamtite, je izjava. Ja vjerujem ili ja ne vjerujem. Bez obzira što nije nevjerovanje samo po Kad kažem da vjerujem u gospodara, ali ako činim ono što on zabranio, ja kao da kažem ne vjerujem. Ovaj model, ovaj obrazac, ja vas molim, čitajte o njemu. Napajajte se s toga vrela. Živite u ovom, ovom je stoljeću. Živite u našem vremenu. Nemojte da prođe godina, a da mladići, djevojke ili muškarac i žena ne kažu handla u ovoj godini sam naučio brzo kucati. U ovoj godini sam imao stotinu časova iz turskog jezika, već znam malo konverzaciju ima. Ove godine imam svake hefte, imam najmanje 15 minuta sa svojim, čovjek, sa insanom koji mene poučava u ovome. ima znači nemojte dozvoliti da vam dvije godine budu isti. I na kraju, meni je uvijek kraj ovaj hiržetske godine pred početak Ramazana. Presabirujem sve šta sam uradio do Ramazana, jer od Ramazana do Ramazana. I ko zna ko će poživjeti do ovoga Ramazana, kamo do neki sljedeći. Zbog toga ovaj obrazac nama ne, da kažem, ne sputava nas da ovladamo tehnikama, ali nas potiče da imamo te vrijednosti. Čovječe, zamisli prvog čovjeka muslimanske zemlje. On se volan pita za ovč, ovi naši ahmac koji nas, bi trebali nas ne pitaju se za ljude, za insane. A najodgovorniji su da napravi prostor, da organiziraju, da povežu, da upoznaju, da odgoje. Bez toga nema. Bez toga se ne može. Bez tog jednog odgovornog odnosa. I ono što je Resulullah s.a.v. po čemu su nas plemeniti ashabi pretek. To je taj odnos, to je taj odgoj. Uzmite njega, uzmite njega. Ovo sve što uzmiš. Pazi, možeš znat hadisa koliko god hoćeš. Svaki taj hadis je argument protiv tebi ako ga ne primjenjuješ u životu ili radiš suprotno Možeš znat čitav Kur'an na pamet. Ali ako ne živiš Kur'an, u svome životu. Ako rušiš Kur'an, subhanallah, i još jedna stvar. Nemojte, molim vas, nemojte Allaha vam dragog pokloniti svoje srce nekom je drugom mimo gospodara. Kad jedno pokloniš, priče koje do mene dolaze da Allah dragi uputi, sačuva, oprosti ljudima koji upadnu u to. Kad jednom se srce za, za insana viže, Ne može čovjek da, ne može gospodaru dragom da bude ona, kaže uradila sam to i to ili uradio sam to i to. Zašto? Zato što mi na prvom mjestu nije bila naredba moga gospodara. Nemojte, neka šarijat za vas bude. Neka pravila ponašanja Islama za nas budu granca koju neću da prijeđem ja zbog sebe. Ne zato što mene svijet možda vidi ili ne. Mene vidi moj gospodar. To je vrlo bitno. I ona, ona svijest koju je Resulullah usadio u prvu generaciju je jedina koja nama može pomoći u našim porodičnim životima, u našim odnosima u društvu, u, u, generalno, u muslimanskim zajednicama nema promjeni dokle god se ne vratimo tim, tim vrijednostima. Poglavlje koje ćemo ako Bog da čitati jeste peto poglavlje u knjizi o abdestu babu tahfifi filudu Poglavlje lahko uzimanje abdesta. Vi znate da je jedan od glavnih hadisa na kojim insistiramo Resulullah sallallahu alejhi onaj u kojem Resulullah kaže inna hada dine metinun. Zaista je ova vjera jak Volen dine ahadun illa galebehu. Svaka ona osoba koja pretjeruje u vjeri, vjera će ga savladati. I zbog toga ovaj hadis nam govori koliko je, koliko je bitno da čovjek uvjeri u svom odnosu prema gospodaru, prema stvoritelju, ne otežava samom sebi, sebi kad Allah mu nije njemu ili njoj otežao. Vrlo je bitno. Znam ljudi koje je Allah dragi počastio. Počeli klanjati, obavljaju namaz. Malo pomalo Allah dragi je takvo iskušenje da se on nažalost udalje od toga. Zašto? Kada pogledam jedan od glavnih razloga zašto im se to desilo, vjerujte da je bilo pretjerivanje. U bilo čem, nemoj, ako nam je gospodar dao u ovo mi znam, Allah nam dao mjerila, nemoj da pretjerujem 138. hadis hadesana Ali ibn Abdullah prenio nam je Ali ibn Abdullah kala hadesana Sufjan an Amr prenio nam je Sufjan od Amra Ahverena Kurejbun an ibn Abbasin radijallahu anhu anna nabije name hatta nefaha prenio nam je Kurejb od Ibn Abbas radijallahu anhu da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam zaspao pa je disao kao da je utonuo u dubok san Thumma salla, pa kaže Ibn Abbas, nakon toga je Resulullah sallallahu alaihi wasallam ustao i obavio namaz. Wa rubbama qala ittaja hatta nafaha. Legao je skroz dok nije zaspao. Thumma qama fa salla, pa je onda ustao i obavio na, ovaj noćni namaz. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمر عن كريب عن ابن عباس pa nam je Sufjan prenoslac ovoga hadisa to nekoliko puta prenio Kaže, bitu inda haleti imune Kaže, Ibn Abbas imao je tetku. I to je karakteristika zdravih porodica, da, da nema nekog, neke težine u njihovom odnosu. Nekada ljudi, ja to znam iz svog primjera, ne može da ti dođe što mora dobro da iskupi da bi ti donio kesu. Ostavi kesu kod kuće, dođe mi bez Kaže Ibn Abbas, ja sam noćio kod svoje tetke imune Zašto? Da se porodica jača on dođe kod tetke bude i badete zajedno, porazgovaraju, tetke ga posavjeti. Danas imate situaciju da ljudi sami sa sobom, što kaže jedan, onaj onako baš simpatično kaže sjedi njih pet, kaže zajedno piju kavu, kaže svako sa sobom na mobitel. To je baš jedna slika koju ti možeš vidjeti. Svako kuca svoje poruke, svako je, ako sam s tobom, onda sam s tobom. Ako sam negdje, nećemo ni sjeti zajedno, sjeću tamo gdje trebam da budem da kucam poruku. Kaže, فَقَامَ النَّبِيُّ sallallahu alaihi wa sallam min al-layl. Pa je onda Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ustao u noći. Govorio sam vam, to je onaj teži oblik noćnog namaza, teheđu. Kada čovjek odspava jedan dio noći, pa onda ustani i obavi namaz da nas Allah dragi počasti da čuvamo ove obavezni i da polako uvodimo sebi oni koji su oni koji su pohvalni فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله zaspao je Resulullah sallallahu alaihi wasallam zatim se probudio Kaže, ustao je, kaže, i uzeo jednu, ona, jednu kao kožnu posudu u kojoj je bila, bila voda, muallakan, koja je okačena bila na zidu, pa je te voda je en pa je onda brzo abdestio. Šta znači brzo abdestio? Kaže, nije, inače Resulullah bi potiru. Ne, ne, samo bi ovako Šta kaže Ibn Abbas? Resulullah bi tako objasnio. Vi znate nekada ljude obuzme neka šuba. Pa pa ga vidiš trlja se, misliš otpašće mu ruka koliko se trlja. Znači, Resulullah s.a.v. bi znao abdest temeljno. Znači, potvari fin. On ne pretjerivan. A znao bi abdestiti brzo. Zašto? Da nauči ume. Da nauči nas. Nekada imam situaciju, je čekamo te u autu i ti onda fina, je uzbila im nešetan rađim, smila rahman rahim, uđeš i 15 minuta te nije. A on je dove koje si dole bolan u autu dobio. <laughs> da, da mu Bog pamet dao. <laughs> Kaže, dobro su, šta im fali? Znači, šta se dešava? Dobiješ dove zašto? Zato što ne znaš sunnet Resula. Ako je Resula znao brzo abdest, ali da ne dođe do narušavanja onoga što je obaveza, naravno. Abdest ti ti brzo. Šta fali? I kaže u Lema, to sam spominjao na fiku, kada vidiš čovjeka da brzo abdesti, Kaže, to je pokazatelj da on vjeru poznaje. Zašto? Jer ako sporo abdesti, onda ima sumnju. Jel opro, nije opro, jel treba oprati, jel ne treba. I onda produži, pa jel pa Boga te ja zadignem malo za svaki slučaj. Ona razumije, vrlo je bitno da ima jedan hadis u Buhari kaže Rasulullah s.a.v. da nam nafaka i obskrba dolazi radi dvije kategorije. Znam ko, radi koje dvije kategorije. Strašan Djeca i slabaš. Tako da, da nas Allah dragi počasti da se nama slatko onako smiju. Dobro. Kaže, juhafifuhu amrun wa yukalliluhu. Onda je Amr pokazao kako je Resulullah sallallahu alaihi sellem abdestio. Znači, lako, bez, bez pritiskanja. U aklame Zatim je Resulullah sallallahu alaihi sellem ustao i onaj klanjao namaz. Te nahvan mima te voda. Šta kaže Ibn Abbas? Kad sam vidio Rasulullah kako abdesti, odmah u istom trenutku ja sam abdestio kao što on abdesti. Subhanallah, jedan prelijep stih. Kaže, te u bil kirami ilan takunu minhu. Kaže, oponašaj plemenite. Čak i ako nisi nešto posebno plemen da, da rešli. Fetešebuhu ke kirami keremu. Kaže, kad oponašaš onoga koji je plemenit, sam sebi stičeš to svojstvo plemenitosti. Nije Allah svakome dao jednako. Kad imaš to, kad vidiš nekoga, vidiš neko lijepo ponašanje, zapamti ga i ti ga uzmi. Kaže, odmah sam abdestio kao što je Resulullah s.a.v. abdestio, thumme džitu fakumto an Kaže, onda sam došao i stao pored Resulullah s.a.v. s lijeve njegove strane. Ovo je jedan od argumenata za noćni namaz u džematu. Jer je Resulullah trebao presalamiti, reći njemu Ibn se nema klanjanja mimo Ramazana u džematu. Razumijete? staje Ibn Abbas uz Rasulullah sallallahu alaihi sallam da obavi namaz. U kala Sufjan, možda je Sufjan rekao koristeći drugu riječ za, isto za lijevu stranu. Fahavaleni, šta je Rasulullah sallallahu alaihi sallam uradio? Pa je uzeo me sa desne, sa lijeve strane i prebacio me na desnu stranu. Subhanallah, to meni umpadni trenutak preseljenja Hazreti Homera radijallahu anhu. Kaže, ušao je u trenutku dok je duša gotovo izlazla iz njegovoga tijela. Kaže, ušao je mladić čija se odjeća vukla po zemlji. Kaže, Hazreti Omer, umiri. Kaže, mladiću, podigni, kaže, malo, nek, se ne vuče po zemlji. Kaže, čišće ti i za tu odjeću i za tvoje srce. Svim zamisli trenutak kada kažeš ovo mi ćete ovu njivu, ovo mi ćete ovu kuću. Subhanallah, njemu na pamet da dadni vasijet kako da čovjek čuva svoje srce od oholosti a i odjeću jedno i od nečistoće. Kaže, summa, summa salla maša Allah. Ovo kad kaže, onda je Resulullah klanio maša Allah. Ovo baš doslovno ovo naše bosanski maša Allah. Jer se u drugom predaju kaže, mi ćemo se vratiti ovom hadisu kad bude se govorilo da je Resulullah proučio čitavu suru Bekara i suru Enisa. Sad znam, sura Bekara je 47 sahifa. Sura Enisa nešto jače od džuza džuzi 7, 8, 9. Kaže Hazreti Ibn Abbas i to je normalna priroda. E, Znam sad dođeš takvu situaciju i onaj tako iskren budeš da kaže poželio sam uraditi nešto što je bilo loše. Kaže šta konto sam da pobjegnem iz <laughs> Koja je to iskreno? Što kaže jedan išli smo na, jed, na jedan šta je bilo sve dobro kaže a meni se spavalo brate. <laughs> pa idi spavaj nemoj doći na predavanje ako se Na džumi ne, subhanallah nekad hatib to vidi sa džumi. Vjerujte, ima ljudi koji tako teške poslove radi da je se vapi ono što ufati ovako. Ja vidim da on neće da spava, on njega samo fati. Pa jedno, pa dva, pa se on put bori, pa ne zna šta. Ne zna, Allah dragi nas je počastio, braće i sestre, da smo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi Da imamo, da je sve u vjeri našoj, alhamdulillah, lako primjenjivo. Može živjeti. Kaže Hazreti ibn Abbas, kaže, pa je klanjao maša Allah, Šta hoće reći? Učio je Resulullah sallam dug. I to je, kada neko klanja kao imam tri ajeta, četiri ajeta, lako je sahifu men proučiti. Ali može li dijete izdržati? Može li neko ko ima neku potrebu izdržati? Treba uvijek sa mjerom. I Resulullah se rijetko ljutio. Međutim, kada je do njega došla vijest da jedan od ashaba oduri namaz. Kaže, nemojte ljude od vjere udaljivati. Naljutio se Boži poslanik. Zašto? Pa dođe i kaže ima među ljudima i ko je bolestan, ima ko ima neku potrebu, ima mati koja mora ona je za svojim djetetom, za svojim nekim poslom i tako. Zbog toga je vrlo bitno ovo. Resulullah sallallahu alejhi nakon tog klanjanja, sad možete misliti saha dva, tri koliko je klanjao, sumna nama hatta nefaha Onda je opet Resulullah spavao je, probudio se, abdestio se, klanjao i onda je opet legao i zaspao. ثم اتاه المنادي pa mu je došao onaj kod poziva za sabah namaz i to je bio adet da kod Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dođe njegov jezin i prije nego što prouči jezan kaže Rasulullah Boži će vrijeme sabah namaz i onda je Rasulullah sallallahu alejhi ve ustao i obavio namaz kaže nije se abdestio et sada rek smo Amru mi znamo da se gubi abdest kada se zaspi osim kada oni koji su bili na fiku znaju. Šta? Osim kada zaspiješ u položaju u kojem imaš kontrol nad sobom. Znači čim si na nešto naslanjen, čim si, onda nemaš kontrol nad sobom. Može se desiti da izgubiš sve. Jer kaže u Lema, e, ovaj, abde se ne gubi samim snom, nego onim što se može desiti u Da čovjeku ona, izađe vjetar ili, slično. I zbog toga kaže Resulullah sallallahu je ustao i obavio. Kaže, Ljudi su onda rekli, a to je hadis Resulullah sallallahu Kad su ga pitali za to, to je posebnost Božije poslanika sallallahu Kaže, te namu ajnuhu vala je namu Kaže, Allah je dao njemu posebnost. I to je, to je posebnost Muhammeda sallallahu Kaže, spava njegovo oko, njegove oči ali ne spava njegovo srce. To je njegova posebnost. I zbog toga i po posebnosti Muhameda sallallahu ve sellem jeste da kad god mu mi nazovemo selam, Allah njemu vrati dušu da nam može odgovoriti na selam. Pa kaže onda je duša uvijek u Resulullahu jer non stop neko donosi salavat na njegu. To je, čak ima ulemije koji su sabrali knjige pod nazivom Hasai Nebi posebnosti Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Koje su bile njegove posebnosti? Jedna od posebnosti Resulullaha je bila ovo. Kala Amr Samjetu Obed ibn Omer je wahyun. Ono što vjerovjesnici vide u snu. Zašto? Kaže da mu srce ne spava. Zato što su vjerovjesnici znali dobijati objavu u snu. I sastavni dio sastavni dio ovaj objave jeste bilo ono što Resulullah sallallahu alejhi ve vidi u snu. Vi znate da je jedan od najvećih događaja u povijesti islama Resulullah sallallahu alejhi ve vidio u snu. Koji je to? Oslobođenje Mekke. I kad čitate suru Fet, kad sadak Allahu Rasulahu ru'ya bil hak, zaista je Allah obistinio ono viđenje u snu koje pokazuje pokazao Da ulazite vi u Meku. Subhanallah, kada gledate život Resulullah, trenutak koji je najteži bio. Kada su muslimane opkolili u Medini on kopa hendek. Kada je Resulullah sallam udario ovaj krampom u zemlju i rekao Allahu Ekber, kaže pašće Perzije kažu onaj ljudi kaže kako je to Resulullah hoće da se ukopa da se zaštiti u svom gradu kaže Allahu ekber pašće Perzije Allahu ekber pašće Bizantije da to samo čovjek zna iz njegovog života i ne da je bilo 10, 50 po 100 ljudi oko Resulullah na stotine ljudi su bili tada oko Božije poslanine naravno isti taj događaj ja opet vam ponavljam pogotovo u ovo ljetno vrijeme učite što češće i dove poslanika sallallahu jedna od ova kratka je, vrlo je kratka. A za ovo vrijeme mi danas, vjerujte, kopamo hendeke, rovove da sačuvamo sve brako. Kopamo hendeke da sačuvamo svoju čestitost i černost. Vjerujte. Vjerujte mi, kakve stvari se dešavaju. Resulullah je u trenutku tog ukopavanja učio sljedeću dovu. Allahu mestur auratina wa amin rauatina. Gospodaru naš, ustura aura, pokri naša stivna mjesta. Šta možeš danas? Bože, sačuvaj, vidite u amin ravatina i odganaj naše strahove. Jer straha može čovjeka navesti na, da izgubi pamet. Jer kad jednom čovjek upadne u to da ima više od jednog straha, on će ih onda čitav život bezbroj imati. Isto kao što smo rekli, kad imaš jednu brigu, ti alhamdulillah si dobar. Jednak je briga da je gospodar zadovoljan sa mnom. Sve druge brige su mi manje bitne, manje važne, sa njima ću se ova doba poslanika dok kopa i dok se bori na hendeku je bila kratka. Gospodaru naš, naša stidna mjesta sačuvaj, pokri i naše strahove otjeraj. I to je doba koju, pogotovo sada, učite tu dobu. Jer tom dobom ako Bog da, da, štitimo svoju čestitost i da nastojimo koliko nam je Allah dao, da molimo i da one koji nisu, nisu na onome, na onoj čistoći koja islam jest. Ne možete. Vjerujte mi, evo, nemam ja puno više godina, dosta vas su moji vršnjaci. Mi znamo primjere. Brak ne može opstati bez povjerenja. Mladići, djevojke, bez povjerenja. Ovo što se danas radi, se toga tek ćemo vidjeti za 15 godina. Nema, nema braka, nema muža i žene, vjerujte. Kaže, o, eto, oni su se sada uzijeli, sad su da... Ne, bez povjerenja, bez čestitosti. Bez toga da ona zna da ti nju čuvaš. I da ti znaš da ona tebe je čuva. Jer Allah vas oboje vidi. Ne može, ne može brak opstati. To je varanje, to u startu prevaranje. Jer nema tu kontrolora koji te može kontrolisati mimo dragog Boga. I tu je problem razvrata. Nije razvrat sam, subhanallah, gospodar prezire razvrat. Zašto? Zato što ruši naš temeljni interes, a to je da odnosi među nama budu dobri. Pa zamisli kakvu nagradu ima onaj čovjek koji kako treba se ponaša prema ženama. I ona žena koja se kako treba ponaša prema muškarcima. Često, bez ikakvog nametanja. Pa ti čuvaš njemu i ti čuvaš njoj brak. I tu ovo posebnost Rasulullah sallallahu alaihi sallam jeste da mu onaj spavaju oče, ne spava srce. Najveći problem danas muslimana jeste gaflet, nema. Nemar je suštinska bolest. bez, to, bez te bolesti šetati ne može ništa. Ako ti Allaha spominiš, ako ti sebi ne dovodiš u kontekst gdje sama sebi ili sam sebi izlažeš problem, gospoda rekao, nemojte se osamljivati ti samog sebe dovedeš u situaciju da se osamiš. Pa zar nisi na kušnju dovela riječ svoga gospodara? Ne, ne, ja sam jak, ja mogu, onaj. Tebe gospodar zna bolje nego što ti znaš samog sebe. Poštuj tu. Poslušaj njegov savjet. Kaže na kraju ovoga hadisa viđenje vjerovjesnika je objava. Vi znate da je Resula s.a.v. između ostalog vidio Hazreti Omera i od karakteristika sudnjega dana jeste da će ljudi biti proživljeni goli i bosi. Pa Hazreti Iša rekla, radijallahu anha, Boži poslaniće, kako neće, kaže, jedni u druge gledati. Kaže, zaista će tada u tom trenutku biti više zadeveran nego da gledaju jedni u I vjeruj mi ko u svome srcu nema brigu da njegov gospodar sa njim bude zadovoljan. On može odati po Saudijskoj Arabiji i po Bosni i Hercegovini isto. Jer onaj koji ima tu brigu da njega gospodar njegov gleda. Takav će se ponašati svugdje čestito. I takva će se svugdje čestito ponašati. To kod sebe izgrad, to Kaže na kraju ovoga kuranskog ajeta Inni ara fil menami enni Ono što je Hazreti Ismail radi eh, alihi salatu vidio alihi salam što je vidio u snu njegov otac za njega kada je vidio Ibrahim alihi salam kako ga kako ga kao kurbana prinosi. Vi znate da je tada Hazreti Ismail rekao i subhanallah od nas se ne traži puno. Kada jedan sin od babe dobije ovakvu rečenicu, sine vidio sam ušnu da te treba kao kurbana. Kaže sin, kala ja ebe tifa'al ma me, babo moj, babuka, radi ono što se naređi se teđiduni inša Allahu sabir. na sabirin. Zaista ćeš vidjeti da sam ja od onih koji su strpljivi. Kaže zašto se Ismail a.s. uspio strpiti? Kaže zato što nije rekao zatećeš me strpljivog, nego je rekao zatećeš me da ću biti od strpljivih. Jer ima drugih robova Božih koji su također strpljivi. I uvijek mi molimo gospodaru učinimo od vjernika. Jer i drugi vjeruju. Ne, ne, da ja budem kao onaj Kad je rekao Resulullahu, naljutili ga drugi ashabi. Kaže gospodaru, moli pred poslanikom, kaže smiluj se meni i Muhammedu i nemoj se pored nas milovat nikome. e, od prilike danas imamo beduina u razmišljanju. Mislim, da kaže smiluj nam se svima. Šta će Resulullah zna kakav? Sa svakim je znao Resulullah na način da najbolje ono što je u njemu provri. Kaže ovaj kuranski ajet nas uči da je spremnost Hazret Ismaila alaihissalam na to da prihvati ono što je došlo njegovom moć od nas se ne traži puno. Ja vas zaista molim, Alhamdulillah, nema još puno do mjeseca Ramazana. Pripremajte svoje programe za Ramazan. Šta ću raditi? Koga ću posjetiti? Hoću, subhanallah, preispitati malo svoj odnos sa Kur'anom. Jesam li stigao u prošloj godini barem jednu hatmu proučiti? Jesam li, ako ne znam harfove, stigao barem harfove naučiti? Šta sam uradio u prošloj godini? Tek tada kada čovjek preispituje sebe, mi uvijek sebe pitamo koliko imamo onaj eh, kredita na mobitel. A onda kad se zaposlimo pitamo se koliko imamo novca na banci. Dajte da preispitujemo sebe i za ono što nam je na hiretu bitno. Ovo što možemo, alhamdulillah, uraditi, jeste dajte, Allaha vam drago, da ne budemo u raskoraku sa riječima. Ono što si ovdje čuo, čula. Nemoj da bude nešto što je na ovo uho ušlo, na ovo izašlo. Primijeni, živi to. Živi to sa svojom porodcom, sa svojom djecom. Nemojte da dozvolimo, da zanemarimo činjenicu da će nas gospoda pitati, pitati za naše ukućane. Kako smo se mi prema njima odnosili? Jesmo li mi ponijeli taj manet? Allah ti dao hanumu, dao ti muža, dao ti djecu, dao ti... Kako se odnosiš prema njemu? Jel to polje na kojem ti sadiš dženecke plodove ili sama sebi pripremaš vatru žehennemsku? Čovjek se mora pitati. Preispitivati sebe, preispitivati koje sam emanete uzeo i šta nosim i kako ih nosim. Jesam li u pet stvari ili u deset stvari ili radim samo jednu i potpuno mi je dovoljno. Biti svjestan toga znači postepeno mijenjati sebi. Ja molim gospodara da mijenjamo sebe pomalo. Nema velikih koraka, vjerujte mi, znate. Pa male korake kad bi naučili ovu dobu, gospodaru naš, pokri naša stidna mjesta i uvijek kad se oblači, obuci se često. Nemoj se razgoličavati. I uvijek moli gospodara da one strahove koje imaš da on otjera. Jer ako gospodar dadni da u mom i tvom srcu bude više strahova, onda će, onda će nas vjerujte taj strah pobjedi. Bićemo samo njime opterećeni. Ako imamo vezano srce za gospodara, onda će nas strah prema njemu plemen. Ja molim gospodara da nas na ovom putu pomogni i da nas učini od oni koji uvijek razmišljaju kako unaprijediti sebi. Jedna, jedna samo najava prije dove studenata ekonomskog fakulteta u saradnji sa tabačkim mešidom organiziraju zajednički izlet u prirodu nedaleko od Sarajeva. Sve informacije, to je jedno druženje radi upoznavanja. Ovaj, možete, ima, ima na, na tabačkom mešilu su oni zalijepili da se, da se može pogledati, oni koji žele da se prijavi. To je jedna stvar, a druga stvar, ako Bog da iz Engleske nam je došla jedna grupa mladića i djevojaka, pa oni koji su zainteresovani, koji znaju engleski jezik, mogu mi se javiti, eventualno ako žele da napravimo jedno druženje, druženje sa njima. Meni je drago što sto to i momci koji kad sam ih posjetio prije neke dvije i pol godine, vjerujte da sam se postidio koliko radi za islam vjerujte, onaj, oni su u nemuslimanskoj sredini, imaju takve uslove, imaju takve moduse, imaju takve projekte, imaju takva druženja, da sam ja htio u zemlju da propadim. Naravno, ja sam odgovoran onoliko koliko mi je Allah dao prostora. Tabački mešće, tabački mešće, to je moj tvoj. Mi ćemo to nositi ako Ali bi bilo dobro da uzmijemo od njih, da sjednu naše sestre sa sestrama, naši momci, oni koji znaju engleski jezik, onaj da, da sjednu eventualno sutra ako da E, na namazu ovdje u, onaj u, u, u tabačkom mešću, da porazgovarate neformalno sa njima, sklopite prijateljstvo, dopisujte se. Uzmajte od njih neke ideje. Alhamdulillah, oni imaju prelijepje LMC, East London Mosque, to je blizu 10.000 ljudi tu džumu klanja. To je, to je prelijepo. Imaju pored i sportske prostorije za muškarci, za žene, imaju teretane, ne znam, fitness klubove, i onda dođu pa meni u četvrta kažu eto mi smo tebi planirali sutra da držiš hudbu kaže pa i ovako Vrlo onako dinamični ljudi i tjeraju te da razmišljaš ba gledaj kako oni mogu raditi. Mahom su iz Bangladeša, iz Pakistana, ima također onaj bošnjački jedan džemat u Londonu Alhamdulillah, onaj ko bude želio, ako Bog da, neka na e-mail samo nek, nek se jave, ne moraju se ni meni javljati, samo da znamo ima potrebe da sutra organiziramo to. Oni koji nemaju onaj e-mail info Znači, lijepo bilo da porazgovarate sa njima, ovo ima, znači imamo ovaj izlet ako Bog da, oni koji žele da se prijave, pored Sarajeva, mislim da idu u Osijek, to je jedna stvar, ima tamo ko želi, e, ima, kom je adrenalin park jedan ima i također oni koji žele, ako mogu da sutra, nek se javi 5, 6, 10, da ja znam da pošaljemo nekoga od momaka da ovdje vam pripremi neki sok, neko osvježenje i da sjednete momci, da sjednu s momcima, djevojke sa djevojkama, da malo promohabetite, da se malo upoznate i malo engleski jezik da, da, da vježba. Kaže, vratio se jedan, studirao onaj, vamo mislim u Maleziji, pitaju ga, kaže, jesi naučio englesko? Pa kaže, jesam, studirao sam. Kaže, i sad ovaj da pokaže, da ga pita onaj, nešto na engleskom, da pokaže, da zna, kaže, how old are you? Kaže, I'm dirty and my wife is dirty too. <laughs> Tako da, nije problem, ako upiš, nije to. Ona, Molim gospodara da, ovo je zaista smjernica, da malo napojimo, jer kad od njih dobijete, nemojte se smijati, da to je drti, ne valja, to je prljavo. Ne zna on izgovoriti kako treba. Molim vas, nek se javi da bi znao najkasnije do sutra ujutru negdje do 8-9 sati jer onaj, da, da, znamo da to organiziramo. Isto za izlet, molim vas, imate sve informacije, oni koji žele da se prijave, idite, družite se, upoznajte se. Eudu billahi našetan šeitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kefa, wa salatu wa salamu ala sejidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, molimo te, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš, kada se smijemo, neka tebi pokorni budi. gospodar naš, neka naša suza samo radi tebi bude. Gospodar naš sačuvaj nas i umet Muhameda sallallahu na svakome mjestu. Gospodar naš počast nas da jedni druge volimo i jedni druge pomažemo. Gospodar naš sačuvaj nas od oholosti. Gospodar naš sačuvaj nas od oholosti. Gospodar naš sačuvaj nas od oholosti. Gospodar naš molimo te počast nas proživljenjem u društvu tvoga miljenika Muhameda sallallahu ve sellem. Gospodar naš počast nas da volimo njegov hadis i da slijedimo Kur'an. Gospodar naš počast nas da budemo od onih koji će on iz svoje ruke napiti. Nakon, nakon kojeg više nikada nećemo ženiti. Gospodar naš sačuvaj nas, roditelje, naše braću i sestru. Braću i sestre naše, gospodar naš sačuvaj nas da čuvamo sva stidna mjesta. Gospodar naš počasti nas da poštujemo šarijat u svakom aspektu svoga života. Gospodaru naš molimo te da imamo povjerenja u tebe onako kako imamo vjeru u tebe. Gospodaru počasti nas da tebi vjerujemo onako kako tebe vjerujemo. Gospodar naš sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodaru naš svaki naš susred neka bude radi tebi. Gospodaru naš naš razilazak nek ne bude razilaženje. Neka ostanemo jedni drugim u dovama gospodaru. počasti nas da se jedni drugi sjećamo u dovama gospodaru. počasti nas da radimo za dobrobit umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Počasti nas da ovaj Ramazan bude prilika da se što više tvojih robova tebi vrati. I neka se naša znoj na tom putu proli. Gospodaru naš neka se naši imeci na tom putu potraši. Gospodaru naš počasti nas da bude od onih za koje si ti rekao, oni na moj put pozivaju. I za njih nema straha i oni ni za čim neće tugovati. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim dijelom koje približava džennet. Gospodar naš, sačuvaj nas džehennema i svakog dijela koje približava džehennem. Gospodar naš, počasti nas na oba svijeta i sačuvaj nas od svakoga zla. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun